Hello, comics people. <laughs> Hello. Kasama namin ngayon, uh, welcome to the Indie Comics Podcast. Nandito ako, Bruiser Mangaka with Mel Kasipit. Uh, At ang aming sponsor. <laughs> Nandito kami ngayon sa may Fisher Mall. Shuttle's Best. Shuttle's Best. Binayaran namin to kaya hindi to sponsored. Bayaran nyo kami Shuttle's Best. <laughs> Tapos, ngayon, napag-uusapan namin ang si komikero Mel Casipi. Hi guys. Mel, ilang years ka na ulit nagko-comics? Um, tagal na akong nagko-comics eh, since first year high school. Pero like sa comic scene, gano'n? Sa comic scene sa Manila since 2008. So, mga 8 years yan. Oo, mga 8 years na. Tagal-tagal na rin. Eh. Pansin. So, saan, saan, saan ka galing? Taga saan ka? Pangasinan. Pangasinan. Tapos, nag-comics ka from dito sa para, sa Manila. Oo. Kasi doon sa Comic Con, sumama kami, sumama ako sa Indie Comics Creation Contest sa Comic Con. Uh, yung una kong sinali doon yung Baboy Comics. May sample ka ngayon? Wala. <laughs> Kaya. Uh, pero ililink ko na lang sa ano, uh, naka, sa description. Check the description. Sa baba, yan o, yan, yan. Yan. yan. Tapos, ano ba ba? Ano ba ba mga ibang works mo? May anthology kayo, di ba? Oo, oh, yung si Kami. Eh, well, kung muna, ano, yung una kong comics, di ba, yung Baboy. Tapos yung sumunod doon, yung MLU. Tapos yung sumunod doon, yung ay, dog style muna pala sa kayo. Mga, ano yun, mga short comics Short comics. Tapos ano yun, mga kung gano'ng katagal mo siya yung ginawa. No, less than naman lahat ng mga yun. Eh. Kasi sa contest nga yun, so pag binigay yung theme mo, uh, ah. saka mo lang pwedeng gawin yung ah. story mo, saka yung concept mo. So less than naman, siguro mga 3 to 4 weeks. Tapos may nanalo dyan, di ba? Lahat yun. Uh, yung tatlong yun. Winner award, awardee pala no? Winner awardee. Ako nominee lang. <laughs> Kausapin natin yung mga judges. Kausapin. Uh, ah, libre natin ng kape. Wala ka sa sa sa yung anthology namin, yung oh, si Kami. Nabuo yun kasi kami ni Mark, kami ni Mark, kami ni Concretila. Tapos pag-usapan namin na baka pwede tayong gumawa ng anthology about sa Pangasinan. Saka, ah So, parang Pangasinan word yung si kami. Oo. Ah, ibig sabihin ng si kami, kami. Ah, wow. Diba? Napaka-literal. Wow. Ah, Astig. Tapos, ga- ga- kailan yun ginawa? Since nakatatlong libro na kami, so every year may isa. Wow! So, kailan yun? This year, may may libro kayo this year? meron ulit. Hopefully. Kasi lagi naman kaming sa, ano, sa November Comic Con nag-re-release. Ah, okay. Para may isang taong preparation. Tapos anthology. Ano yung anthology naman yun? Tungkol saan? Parang may team ba yan? O basta-basta lang kayo gumawa? Yung una, walang team masyado. Pero hanggat maaari, gusto namin i-connect sa Pangasinan. Pangasinan nga yung probinsya. Gusto namin i-promote yung province. Uh, na astig, astig sa offer na yun. Hindi ko kaya. Kaya mo yun. Tapos ano, comic sa Paranaque. Wala. Ako ah, lang ko. Paranak, Paranak Comics. Tapos ano, uh, pagkatapos lang si kami, ano mga recent works mo? Sisipit, yung sisipit. Ano, uh, cheesy feet. Talk, tell us about cheesy feet. Ano yun? Uh, compilation yung mga status na pinupost ko online, yung mga pick-up lines. So, nagsimula yung cheesy feet sa mga Facebook status na talaga? Oo. Tapos, dumami lang. Oo. Nagsimula yun sa ano, kasi dati nagpo-post ako puro mga mga couple growing, mga babae sa kalalaki na sweet. Tapos, mga pick-up lines mga cheesy one-liners, gano'n. Tapos mar- may mga nagsuggest na, uy, ba't hindi recompile? So yun, nag-isip ako. Inisip ko una, comics. Tapos, medyo mahirap. Parang, oo, eh, marapit na yung convention nun, kailangan mailabas. So, naisip ah. ko, ano na lang, booklet, tapos may mga linya, tapos drawing. Mga illustration, illustration kasama yung mismong Oo. status. Para isang line, tapos isang drawing, pwedeng ano, pwedeng related yung drawing doon sa line, pwedeng hindi. Tapos nag invite ako ng mga kaibigan kong artist na mag-drawing kung gusto kong may time lang sila. So, yung CC sisipit madaming nag ano contribution uh, contributing artists doon. Oo, marami. Kasali. Yung mga kaibigan ko lang. Kasali ba Kasali ka sa ano, sa susunod. Chisipit 4. Okay, as in, 4 cheese. <laughs> Tapos, maliban sa cheese film, meron ka rin bago, di ba? Ano, bala kong ilabas yung compilation ng mga... Kasi lahat ng ginawa ko nga, puro sa mga short comics lang. So, plano ko this year, ilabas yung compilation ng lahat ng yon. This year? This year, o, oh, mga November. Gusto ko sana sa APCC, pero baka hindi na umabot para mas realistic. ah, okay. ano, kasi gusto ko i-offset yun eh. Ah, wow para mas maraming kopya. Crowdfunding Hindi ako kasing sikat ni Toto eh. <laughs> Hindi, ano na lang, pag-iipunan. Pero, mga estimate ilang kwento ba yun? Marami. So far, nung mga kinumpel ko yung mga short comics na ginawa ko, ano, mga umabot na ako ng 100 plus na eh. Kasi marami akong ginawa since college yung mga okay na ginawa ko na short comics na yung, ano, sa may mga palabas. short, oo, nagko-compile ko. Kasi may mga okay din akong ginawa, yung mga sinabit ko dati sa Culture Crush, mga 8-page comics. May, may title ba yung anthology ni Mel? Wala pa akong final na naisip, pero secret muna ngayon. Walang exclusive? Wala pa, Oh. Inisip ko, nag-isip ako ng maganda eh, kung mga comics ni Mel Casipit, etc. Ayaw mo ng Mel Casipit? Casipit na yun eh. Ah, ano kaya? Ano ba ang maganda? Uh, wala. Hindi ko maisip. So, ano na naman tayo? Punta tayo sa indie scene. Since matagal ka na rin sa, nasa ano, mga 8 years ka na sa indie scene, there is something about yung indie scene throughout sa 8 years na ano, involvement mo? Ano, mas maganda na ngayon. Nung nagsimula ako kasi, hindi pa ganun kalaki yung comic ko. well, malaki na siya, pero alam mo, nakikita mo yung unti-unting pagdami ng mga tao. May mga umaalis din na hindi na bumabalik. Pero mas madami yun, Oo, may, may mga dumadagdag na marami rin. Nakakatawa, oo. Oh, kasi may mga maraming mga bata na gustong mag-comics. It's nakakatawa kasi, alam mo yun, lumalago nang lumalago yung scene, yung community natin. Cheers sa uh, sa indie scene. Ingat ng kape. Siyempre, hot cold na. <laughs> Tama, pero ano, parang in terms naman sa ano, as a profession, tingin mo okay ba yung indie scene or wag muna umasa sa Ayaw, may isang talaga. Ayaw magsabing hindi pwede. Uh, kasi, kasi mga, pwede, kasi may mga gumagawa ng ganun eh. Pero hindi siya as full-time job. Uh, pero may mga kumikita talaga pag may mga events. Like, pwede silang kumita ng malaki talaga. Kasi yung iba nagbebenta ng accessories, uh, nagbebenta ng Pero rings, parang as a full-time work, hindi masyado naman para sa iba. Hindi yung para sa lahat, pero may mga nakakagawa uh, Uh, usually naman, yung pagko-comics, well, based sa mga nakilala ko, uh, yung comics, ano lang talaga nila, hobby. Uh, parang outlet lang para sa creativity. Ang goal lang is para ma-share yung works sa ibang tao. Yun din yung goal ko dati kahit hindi ako kumita, kahit abonado ako, okay lang basta nagustuhan nila yung ginawa kong story. Masaya na ako nun eh. Kasi yung ano naman, yung, kung gusto mong magkapera, eh, mag-work ka na lang sa corporate. Pero kung gusto mong mafulfill yung happiness mo sa pag-share ng mga stories, sa pag-express ng sarili mo sa comics. Di ba? Okay yung Masaya. Oo, okay yung indie scene talaga. Kasi ang mga pumupunta doon, halimbawa sa Comic Con, Comic Con, yung mga interesado talaga sa mga ganun. Parang alam mo yun, hindi, hindi sila pupunta doon kung hindi sila interesado sa comics. So pagpunta nila doon, mararamdaman mo yung interest nila. Na malaki pala yung community. Eh, mararamdaman mo yun, oo, kasi concentrated yung tao na specifically gusto nila talaga yung comics. Tapos dumadami na rin yung mga ano, yung mga collector. As in, namimili talaga sila ng indie comics. Tapos pag nagustuhan nila, yearly yan or every event, kumabalik. Ay, mga, ano, parang sinusundan na, na rin nila yung mga artists. Oo. So, uh, Kaya, eh mahirap talagang mag-maintain ng comics kaya ang ginagawa ko mga short lang. Kasi kapag o kasi kapag ginawa mo yung series, paano pag hindi mo na-maintain yun? At least kapag one shots lang, every time na may nilabas ka, tapos na yung story. Diba? Kahit na matagal nilang antayin, at least hindi sila masyadong nabitin dun sa ginawa mo. Diba? Yun yung akin lang. Kasi may iba naman kasi gusto na talaga nila series. Yung parang, ah, Kasi ako, nagsimula ako yung umupat na ginawa ko na comic series yun eh. tapos, Kasi gusto kong maging Dragon Ball Z, gusto kong maging One Piece, yung tuloy-tuloy. Tas Oo. lahat ng maisip mo, ilalagay mo lang doon. Oo, Tapos na-realize ko, ang hirap Ang hirap maintain daw. Oo. kaya nag- one shot, one shot. One shot, one shot na lang. Maliban sa cheesy game. Yung GCP, ano naman yun eh. Hindi naman talaga yung series. Parang pag nakaipon na ng ganitong number of ng lines, tapos may drawing na rin nakapares, labas. Oh. So indefinite yung ano, malamang forever yun eh, hanggat may naiisip ako. Wow. Oo, hanggat may naiisip like forever ako. yung cheesy feet. Forever. <laughs> para sa iyo ano sa mga recent artists uh, indie sino tingin mo yung mga ano paborito sa eh, the, sino mga paborito mo ngayon sa indie scene Okay lang maging bias. <laughs> opinion mo lang. Opinion mo lang. Wala pa akong maisip kasi recently hindi ako masyadong namimili. Hindi mo binili yung gamot mo. Hindi, namili ako kung ano, sa mga kaibigan, syempre. Oh. Pero, yun, nakakatawa naman. Hindi, hindi talaga ako namimili kasi marami pa akong hindi nababasa. Uh, um, busy rin kasi, kaya, ayun. So, di Pero, ka masyado nakipag-scout sa indie scene na wala masyado eh. Yun, siguro yun yung gagawin ko sa mga susunod na event. Yung tulad nung dati na nakikipagkilala sa mga bago. Ganun. Eh, hindi ko na nagagawa yung recently kasi ang dami nang kilala bago ka pa makaalis ng malayo, dami ng ano, humaharang sa yung kilala mo. <laughs> nice. Diba, ang saya. Famous ka kasi. Kunti lang. <laughs> so, sa mga ano, recent recent na gawa, ano, gawa ng sa hindi, like recent comic books. Hmm. Ano, ah, may recent na gusto mo or Ay, yung ano, yung strange native ni Paulo Hera sa kanila. nakalimutan mo. Hindi ko rin pinala yun. Eh. Basta yung strange ni JP mo, oh, ganda kasi nung art mo. Hindi mo si JP. Si JP yung susunod. Ah, okay, okay. So yun yung, mga, yung favorite seat, ano, favorite indie book. Ganda nung drawing kasi. Di, drawing sa story din naman. <laughs> oh, pero nakita ko kasi yung ano no, thumbnail, thumbnails, yung mga preliminaries. Okay siya, ang ganda. Okay, ano, ano na, ano, mga na tayo mag-time. Ano yung mensahe mo sa mga indie, yung, ano, yung indie comic creators or aspiring indie comic creators? Ano, siyempre, kung gusto na talaga nilang mag-comics, ang pinakamagandang gawin, gawin gawin mo, simulan mo. Kasi pag hindi mo sinimulan, hindi mo talaga magagawa yan. Kung may idea ka, gawin mo. Isulat mo. Simulan mo mag-drawings, mag-character design, isipin mo yung story, gawin mo. Kasi, pag sinabi mo sa sarili mo, ay bukas na lang, ay mamaya, ay busy, ganun. Wala, puro rason. Hindi, hindi ka makakatapos ng kahit ano. Kahit pangit, gawin mo pa rin. Kasi, magsisid lahat naman tayo nagsimula sa pangit eh. Like, unti-unti yan gagaling. Oo, so, unti-unti ka rin gagaling. So, bago mo, siyempre, pangit muna, tapos gaganda kung nagsimula ka ng matanda ka na, magsisimula ka pa rin sa pangit bago gumanda. So magsimula ka na ng mas maaga para maubos mo na agad yung mga pangit, magaganda na yung mga susunod. Pagtanda mo. <laughs> Sige, maraming salamat Mel. Thank you so much. Uh, yan lang po for today's Indie Comic Podcast. Uh, ano ba mga Like, like and share. Like and share the video. Tapos kung kaya, mag-subscribe. Para yumaman lang kami, tapos maging sikat sa YouTube. Kasi like, if ever madami na yung subscribers, pwede kami maggawa ng promo or raffle, mga ganyan, para sa inyong mga fans. Bye-bye! Bye! Jericho Marte. Sino? Siya yung artist ng Strange Native. Ah. Wow. Ay, naku. Nakalimutan ko. Sorry, Jericho. Idol.